14. lekcija Ja mēs apskatām cilvēku tajā veidā, kā mēs to līdz šim esam darījuši, patiesas pedagoģiskas mākslas izveidošanai, tad mums no visdažādākajām lietām uzkrītoši ir arī cilvēka ārējais ķermeniskais trīsdaļīgums. Mēs skaidri atšķiram visu to, kas ir saistīts ar cilvēka galvas veidojumu, galvas tēlu, no tā, kas saistīts ar krūšu veidojumu, un rumpju veidojumu, un savukārt no tā, kas ir saistīts ar locekļu veidojumu, kur mums gan jārada priekšstats, ka locekļu veidojums ir daudz komplicētāks nekā parasti domājam, jo tas, kas ir ielikts locekļos, un kā mēs redzējām, īstenībā ir veidots no ārienes uz iekšu, turpinās cilvēku iekšienē, un tāpēc mums cilvēkā ir jāatšķir tas, kas ir veidots no iekšienes uz āru un tas, kas zināmā mērā cilvēka ķermenī ir iestumts no ārienes uz iekšieni. Ja uzmanīgi apskatām šo cilvēka ķermeņa trīsdaļīgumu, tad mums kļūs gluži skaidrs, ka cilvēka galva jau ir vesels cilvēks, no dzīvnieku rindas augšu pacelts vesels cilvēks. Galvā mums ir īstenā galva, galvā mums ir rumpis, tas ir tas viss, kas pieder pie deguna. Un mums galvā ir locekļu daļa, kas turpinās ķermeņa dobumā. Tas ir viss tas, kas aptver muti. Tā ka mēs, cilvēka galvā, varam redzēt, ka tur fiziski atrodams viss cilvēks. Tikai galvas krūtis jau ir panīkušas. Tās ir nonīkušas tā, ka zināmā mērā viss tas, kas pieder pie deguna, vēl tikai neskaidri ļauj pamanīt, ka tas ir saistīts ar plaušveidīgo. Bet tas, kas pieder pie deguna, ir saistīts ar plaušveidīgo. Zināmā mērā šis cilvēka deguns ir kaut kas līdzīgs metamorfozētai plaušai. Tāpēc tā arī pārveido elpošanas procesu tā, ka izveido to arvien vairāk fizisku. Uzskatīt plaušu par mazāk derīgu nekā degunu ir maldi. Plauša ir mākslinieciskāk izveidota. Tā ir caurausta ar garīgo, vismaz ar dvēselisko vairāk nekā deguns, kurš īstenībā, ja šo lietu tiešām pareizi uztver, ar lielāku nekautrību izvirzās uz ārpusi cilvēka sejā, bet plauš savu esamību neskatoties uz to, ka tā ir dvēseliskāka nekā deguns, daudz kautrīgāk pieslēpj. Radniecīgs ar visu, kas pieder vielmaiņai, kas pieder pie gremošanas un barošanās, un turpinās cilvēkā no locekļu spēkiem, radniecīgs ar visu to ir tas, kas pieder pie cilvēka mutes, kuru taču arī nevar noliegt savu radniecību ar barošanos un visu to, kas pieder pie cilvēka locekļiem. Tā cilvēka galva ir vesels cilvēks, kurā galvai it kā nepiederīgais ir tikai nonīcis. Galvā ir krūtis un vēders, bet galvā tie ir nonīkuši. Ja mēs prestatā tam uzlūkojam locekļu cilvēku, tad tas visā tajā, ko tas mums ārēji piedāvā, savā ārējā tēlainajā veidojumā, būtiskajā ir abu cilvēku žokļu augšžokļu un apakšžokļu pārveidojums. Kas no apakšas un augšas izslēdz jūsu muti, tas ir tikai nonīcis tas, kas ir jūsu kājas un pēdas, jūsu rokas un plaukstas. Tikai jums jāiedomājas šo lietu pareizi novietot. Jūs varat teikt, ja es tagad iedomājos, ka manas rokas un plaukstas būtu augšžoklis, manas kājas un pēdas apakšžoklis, tad man jājautā, jā, Uz kurieni vēršas tas, kas šajos žokļos ir izteikts? Kur tad tas kož? Kur tad ir mute? Te jums ir jāatbild. Tur, kur jūsu ķermenim ir uzsēdināts augšdēlms. Tur, kur jūsu ķermenim pievienoti augštilbi, augštilbu kauli. Tā kā tas, ja jūs gribat to priekštatīt, būtu cilvēka rumpis, tad jums jāiedomājas, ka kaut kur ārā būtu cilvēka īstenā galva uz augšpusi atvērtos mute un uz apakšpusi atvērtos mute, tā ka jūs varat statīt sev priekšā šīs neredzamās galvas savādot tendenci, ka tā atver savus žokļus uz jūsu krūtīm un uz jūsu vēderu. Ko tad dara šī neredzamā galva? Tā jūs nepārtraukti rī, tā plaši atpleš savu rīkli pret jums, Un še jums ir ārējā veidolā patiesi esošā brīnišķīgā bilde. Ja īstā cilvēka galva ir miesīgi materiāla galva, tad galva, kura pieder pie locekļiem, ir garīgā galva. Bet tā kļūs daļēji materiāla, lai varētu nepārtraukti ēst cilvēku. Nāvē, kad cilvēks mirst, tā ir viņu pilnīgi apēdusi. Tas tiešām ir tas brīnišķīgais process, ka mūsu locekļi ir tā būvēti, ka tie mūs nepārtraukti apēd. Mēs nepārtraukti ar savu organismu slīdam iekšā mūsu garīguma plaši atplastajā mutē. Garīgais no mums nepārtraukti pieprasa mūsu atdošanās upuri. Arī mūsu ķermeņa veidojumā ir izteikti šīs mūsu atdošanās upuris. Mēs nesaprotam cilvēka tēlu, ja mēs neatrodam šo atdošanos garam upuri – jau izpausta cilvēka locekļu attiecībās ar pārējo cilvēka ķermeni. Tā mēs varam teikt, cilvēka galvas un locekļu dabas ir nostādītas pretī, un cilvēka krūšu vai rumpju daba, kas atrodas vidū, zināmā sakarā ir tas, kas tur līdzsvarā abus šos pretstatus. Cilvēka krūtīs patiesi ir tikpat daudz galvas, cik locekļu dabas – Locekļu daba un galvas daba viena ar otru sajaucas krūžu dabā. Krūtīm uz augšu nepārtraukti ir iespēja kļūt par galvu, un uz leju nepārtraukti ir iespēja piekārtoties, piemēroties pretī izstieptajiem locekļiem, ārpasaulē, tātad ar citiem vārdiem sakot, kļūt par locekļu dabu. Krūšu dabas augšējai daļai nepārtraukti ir tendence kļūt par galvu, un apakšējai daļai nepārtraukti ir tendence kļūt par locekļu cilvēku. Tātad cilvēka rumpja augšējā daļa nepārtraukti grib kļūt par galvu, tikai tā to nevar. Tā otrā galva to aizkavēja, tādēļ tā nepārtraukti rada tikai galvas attēlu, gribētos teikt kaut ko, kas izliekas kā galvas veidošanās sākums – Vai mēs nevaram skaidri pamanīt, kā krūšu veidojuma augšējā daļā tiek izveidots iedīklis uz galvas veidošanos? Jā, tur ir balsene, kura taču naivajā valodā pat tiek saukta par rīklas galvu. Tulkotāja piezīme. Balsens burtiskais tulkojums no vācu valodas ir rīklas galva. Piezīmes beigas. Cilvēka balsene ir pilnīgi vienkāršojusies, cilvēka galva. Galva – kura nevar kļūt par īstu galvu un kura tādēļ savu galvas dabu izdzīvo cilvēka valodā. Cilvēka valoda ir nepārtraukts gaisā uzsākts balsenes mēģinājums kļūt par galvu. Kad balsena mēģina kļūt par galvas augšējo daļu, tad parādās tās skaņas, kuras skaidri rāda, ka tās visstiprāk tiek atturētas no cilvēka dabas. Kad cilvēka balsena mēģina kļūt par degunu, tad tā nevar kļūt deguns – jo patiesi esošais deguns to nepieļauj. Bet tā izdara gaisā mēģinājumu kļūt par degunu, radot nazālās skaņas. Esošais deguns tātad aiztur gaisa degunu, kurš tur grib rasties nazālajās skaņās. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, kā cilvēks runājot nepārtraukt izdara gaisā mēģinājumu radīt daļas no savas galvas, un kā savukārt – Šīs galvas daļas turpinās viļņveida kustībās, kuras tad uzkrājas miesīgi izveidotajā galvā. Te jums ir tas, kas ir cilvēka valoda. Tādēļ jūs nebrīnīsieties, ka tajā acu mirklī, kurā galva zināmā mērā ir kļuvusi fiziski gatava, tā ap septīto gadu ar zobu maiņu ir jau piedāvāta iespēja cauraust dvēselisko galvu, kura tiek izdzīta no balsenes ar savu veida kaulu sistēmu. Tā jābūt tikai dvēseliskai kaulu sistēmai. To mēs darām vairs ne tikai patvaļīgi attīstot valodu ar adarināšanu, bet gan mēs tiekam pamudināti attīstīt valodu ar gramatiku. Mums tomēr jābūt, mani mīļie draugi, apziņai, ka tad, kad skolā tiek nodots bērns, mums ar viņu dvēseliski jāveic līdzīga darbība, kā to veikusi miesa, tam ieaudzējot otros zobus šajā sakārtojumā. Tad vienosimies, bet tikai dvēseliski, valodas veidošanā saprātīgā veidā ievadot gramatisko, to, kas no valodas iedarbojas rakstīšanā un lasīšanā. Mēs iegūsim pareizo raksturu attiecību pret cilvēku runāšanu, ja mēs zinām, ka vārdi, kurus cilvēks formē, patiesi ir spējīgi kļūt par galvu. Tāpat kā cilvēka krūšu daļai uz augšu ir tendence kļūt par galvu, Tāpat uz apakšu ir tendence kļūt par locekļiem. Tāpat kā tas, kas ceļas no balsenes kā valoda, ir izsmalcināta galva, vēl gaisīgāka palikusi galva, tā viss, kas iziet no cilvēka krūšu būtības uz apakšu un kārtojas par locekļiem, ir rupjāka locekļu daba. Sabiezināta, padarīta rupjāka locekļu daba ir tas, ko ārpasaule zināmā mērā stumj cilvēkā. Ja dabas zinātne reiz nonāks pie tā un izdibinās noslēpumu, kā plaukstas un pēdas, rokas un kājas kļūst rupjākas un tiek vairāk iestumtas uz iekšu cilvēkā, nekā tās parādās uz āru, tad šī dabas zinātne izzinās seksualitātes mīklu. Tikai tad cilvēks atradīs īsto toni runāt par kaut ko tādu. Tādēļ nav nemaz jābrīnās, ka visa tā pļāpāšana – kas šodien tiek piekopta par veidu, kā būtu jāveic seksuālā izskaidrošana, ir diezgan tukša, jo nevar labi izskaidrot to, ko pats nesaprot. Ko tagadnes zinātne pilnīgi un galīgi nesaprot, ir tas, ko liek tikai nojaust, kad locekļu cilvēku raksturo kopsakarībā ar rumpja cilvēku tā, kā es to tikko esmu izdarījis. Bet tad ir jāzina, ka tieši tā kā pirmajos skolas gados zināmā mērā dvēseliskajā ir iestums tas, kas ielauža zobu dabā ar septīto dzīves gadu, tāpat pēdējos skolas gados bērnu dvēseles dzīvē ir iestumts viss, kas ceļas no locekļu dabas un kas pilnībā sāk izpausties tikai pēc dzimumbrieduma. Kā dvēseliskā zoba nākšana parādās spējās mācīties rakstīt un lasīt pirmajos skolas gados – Tā visā tajā, kas ir fantāzijas darbība un kas ir caurausts ar iekšēju siltumu, piesakās viss, ko dvēsele attīst skolas gadu beigās, sākot ar 12., 13., 14. un 15. dzīves gadu. Tad pavisam īpaši parādās viss tas, kas atkarīgs no dvēseles spējām, iekšienē tikt caurstrāvotam ar dvēselisku mīlestību. Tas ir, kas izpaužas kā fantāzijas spēks – Fantāzijas spēks, pie tā mums jāpievēršas it īpaši skolas mācību pēdējos gados. Mēs drīkstam daudz vairāk uzskatīt bērnu, kad viņš septiņgadīgs iestājas skolā par spējīgu attīstīt intelektuālu ar rakstīšanu un lasīšanu, nekā mēs drīkstam atstāt neizdarīt tuvojošamies spriešanas spējās, jo spriešanas spējas sākot ar 12. gadu lēnām tuvojas, nepārtrauktu fantāzijas ienešanu. Ierosinot bērnu fantāziju, tā mums bērnam jāmāca viss, kas viņam šajos gados ir jāmācās. Tā mums bērnam jāmāca viss, kas pieder vēstures, geogrāfijas priekšmetiem. Arī tad mēs īstenībā vēršamies pie fantāzijas, ja mēs bērnam, piemēram, mācām raugi, tu redzēji lēcu, savācēji lēcu, kura savāc gaismu. Tāda lēca ir arī tavā acī. Tu zini tumšo kameru, kurā tiek attēlot ārējie priekšmeti. Tāda tumšā kamera ir tava acs. Arī tur, kur mēs rādām, kā ārējā pasaule caur maņu orgāniem ievietojas cilvēku organismā, arī tur mēs īstenībā vēršamies pie bērnu fantāzijas. Jo tas, kas tur ir ievietots, tiek redzēts tikai tā ārējā nedzīvumā, ja mēs to izņemam ārā no ķermeņa. Dzīvā ķermenī mēs taču to nevaram redzēt. Tāpat visās mācībās, kuras tad tiek pasniegtas attiecībā uz ģeometriju, pat attiecībā uz aritmētiku, nedrīkst tikt atstāta novārtā vēršanās pie fantāzijas. Mēs vēršamies pie fantāzijas, ja mēs vienmēr pūlamies, kā mēs to mēģinājām praktiski didaktiskajā daļā, virsmas padarīt apjēdzamas ne tikai bērnu saprātam, bet gan virsmu, dabu padarīt tiešām apjēdzamu tā, ka bērnam ir jāpielieto savu fantāziju, pat ģeometrijā un aritmētikā. Tādēļ es vakar teicu, es brīnījos, ka nevienam nav ienācis prātā arī Pitagora teorēmu izskaidrot tā, ka teiktu, pieņemsim, te būtu trīs bērni. Vienam bērnam ir jāsapūš tik daudz putekļu, lai viens no kvadrātiem ir pārklāts ar putekļiem. Otram bērnam ir jāsapūš tik daudz putekļu, lai otrais kvadrāts būtu pārklāts ar putekļiem, un trešajam tik daudz, ka mazais kvadrāts ir noklāts ar putekļiem. Tad piepalīdzētu bērnu fantāzijai, parādot, lielajai virsmai jātiek appūstei ar tik daudz putekļiem, ka putekļi, kuri pieder pie mazākās virsmas, un tie, kuri pieder lielākajai virsmai, ir pilnīgi vienādi ar putekļiem, kuri ir pirmajā virsmā. Tad kaut arī ne ar matemātisku precizitāti, bet ar fantāzijas pilnu veidojumu, bērns ienestu savu uztveres spēju izpūstajos putekļos. Viņš sekotu virsmām ar savu fantāziju. Pitagora teorēma ar lidojošajiem un nosēdošajiem putekļiem, kuriem vēl arī būtu jātiek izpūstiem kvadrātformīgi, īsnībā tas dabiski nevar notikt, ir jātiek sasprindzinātai fantāzijai – bērns apjēgtu Pitagora teorēmu ar fantāziju. Tā nepārtraukti ir jāņem vērā tas, ka it īpaši šajos gados vēl ir jāizglīto ierosinoši, kas dzemdējot fantāziju pāriet no skolotāju skolēnu. Skolotājiem pašam sevī mācību viela jāuztur dzīvīga, jācaurauž tā ar fantāziju. To nevar citādi, kā cauraužot to ar emocionālu gribu – tas dažreiz iedarbojas savādi, vēl vēlākajos gados. Kam ir jātiek kāpinātam pēdējā skolas laikā, kas ir pavisam īpaši svarīgs, tā ir kopdzīve, pilnīgi saskaņota dzīve skolotājiem un skolēniem. Tādēļ par labu pamatskolas skolotāju nekļūs neviens, kas vienmēr atkal nepūlēsies veidot savu mācību vielu fantāzijas pilnu, vienmēr no jauna un no jauna neveidos savu mācību vielu. Jo patiesi, Tas tā ir. Ja to, kas vienreiz ir izveidots pilns fantāzijas, pēc gadiem pasniedz atkal tieši tāpat, tad tas ir saprāta ziņā iesalis. Fantāzija ir jāuztur dzīvīgu, nepārtraukti un nepieciešami, citādi tās produkti iesaust saprāta ziņā. Bet tas apgaismo to veidu, kādam jābūt skolotājam pašam. Viņš nedrīkst nevienā savas dzīves momentā saskāpt, Ir divi jēdzieni, kuri nekad neder kopā, ja dzīvē ir jāplaukst. Tie ir skolotāja profesija un pedantiskums. Ja dzīvē kādreiz nonāktu kopā skolotāja profesija un pedantiskums, tad šī laulība dotu lielāko postu, nekā kaut kā citādi dzīvē varētu rasties. Es nedomāju, mani mīļie draugi, ka būtu jāpieņem absurdais – ka jau kad dzīvē būtu apvienojušās skolotāja profesija un pedantiskums. No tā jūs arī redzat, ka ir zināma iekšēja mācīšanas morāle, iekšējas mācīšanas pienākums, paties kategorisks imperatīvs skolotājam. Šis kategoriskais imperatīvs skolotājam skan Paturi dzīvu savu fantāziju. Ja tu jūti, ka kļūsti pedantisks, tad saki, pedantisms – citiem cilvēkiem var būt nelaime. Man tas ir zemiskums, netikums. Tādam jākļūst skolotāju noskaņojumam. Ja tas nekļūst par skolotāju noskaņojumu, tad mani mīļie draugi, tad gan skolotājiem jāpadomā, kā to, ko viņš ir iemantojis skolotāju profesijai, pamazām mācīties pielietot citam arodam dzīvē. Dabiski, ka šīs lietas dzīvē nevar realizēt atbilstoši pilnam ideālam, bet šo ideālu tomēr ir jāzina. Bet jūs negūsiet pareizo entuziasmu šai pedagoģiskajai morālei, ja jūs savukārt neļausiet sevi cauraust ar fundamentālo, ar atziņu, ka jau galva ir vesels cilvēks, kurā locekļi un krūtis ir tikai samazināti, vājināti, ka katra cilvēka daļa ir vesels cilvēks – tikai locekļu cilvēkā galva ir pavisam vienkāršota, un krūšu cilvēkā galva un locekļi uztur līdzsvaru. Ja jūs šo ļoti nozīmīgo pielietosiet, tad jūs saņemsiet to iekšējo spēku, kas jums var cauraust pedagoģisko morāli ar nepieciešamo entuziasmu. Tas, ko cilvēks veido kā intelektualitāti, ir padots stiprai tieksmē kļūt inertam, slinkam, Tas kļūs visslinkāks, ja cilvēks to tikai un nemitīgi baros ar materiālistiskiem priekšstatiem. Bet tas tiek spārnots, ja cilvēks to baro ar no gara iegūtiem priekšstatiem. Bet tos mēs varam dvēselē uzņemt tikai pa apkārt ceļu caur fantāziju. Kā gan 19. gadsimta otrā puse nav karojis pret fantāzijas iespiešanos mācību būtībā – Mums 19. gadsimta pirmajā pusē ir tādi mirdzoši tēli kā piemēram Šellings, cilvēki, kuri arī par pedagoģiju ir domājuši veselīgāk. Izlasiet skaisto ierosinošo Šellinga izklāstu par akadēmisko studiju metodi, kas, protams, nav domāta pamatskolai, bet augstskolai, bet kurā dzīvo 19. gadsimta pirmās puses pedagoģijas gars. Šis gars būtībā 19. gadsimta otrajā pusē nedaudz maskētā formā ir ticis nomelnots, kad noķengāja visu to, kas kaut kā pa apkārt ceļu caur fantāziju grib iekļūt cilvēka dvēselē. Cilvēki bija kļuvuši gļēvi attiecībā uz dvēseles dzīvi, jo domāja, ka tajā mirklī, kad kaut kā padodas fantāzijai, tūlīt iekrist nepatiesības rokās. Nebija drosmes būt patstāvīgiem, būt brīviem domāšanā, tomēr pieņemt patiesību, nepatiesības vietā. Baidījās brīvas domāšanas, jo ticēja, ka tad to daļu uzņems nepatiesība savā dvēselē. Tā skolotājam pie tā, ko esmu pateicis, pie savas mācību vielas bagātināšanas ar fantāziju jāpievieno drosme pret patiesību. Bez šīs drosmes viņam nodomi mācīšanā neizdosies, it īpaši ar lielākiem bērniem. Bet tam, mani mīļie draugi, kas attīstās kā drosme, pret patiesību ir arī no otras puses jātiek savienotam ar stipru atbildības sajūtu pret patiesību. Fantāzijas nepieciešamība, patiesības izjūta, atbildības sajūta. Tas ir tie trīs spēki, kuri veido pedagoģijas nervus un kas grib uzņemt sevī pedagoģiju, tas lai uzraksta šos pedagoģijai par moto. Cauraud sevi ar fantāzijas spēju, radi drosmi pret patiesību, asini savas jūtas dvēseliskai atbildībai.